hemen badugu um, bat simio e-, egiteko eta transfuzionak diendeak etortzen dira egun guziz, goizetan eta gero atxetan etxean sartzen. Eh, hor guti gora bera, egun guziz, egun, uh, eh, diende eh, eridena pasatzen da gure serbitzutik. Mm -hmm. Donk uh, potolotu da, segur da. Hemen datu da, bai, igo da, zenbakiak igo dira? igo dira zenta tratamendu berriak baditugu eta jendeak luzeago bizitzen aldira. Mhm. Eta orduan diende horiek be, etorri behar dira adibidez hilabetean behin tratamendua egiteko, baina eh, segitzen dute unat etortzea. Mhm. Ze eh, minbizimota denak tratatzen dituzue? Bai, hemen egin dugu um, bat, nun bat diren en fet, minbizi guziak. Uh, gastrologia, pneumologia, dermato, um, hematologia, men, uh, odularen uh, minbiziak eta guziak. Mhm. Ikusten duzu aldaketarik uh, minbizi kopuruetan, eh, eh, bularreko gehiago, buruko gutxiago, zakit bilakaera bat edo, edo gutxi gora bera azken urteetan zenbakiak uh, bertsuak dira? Iduriz eh, bertsuak direra, salbu uh, eh, prevenziori esker, baditugu diende egia mm, gazteak direra, baina uh, eh, obekio tratatzen dugula. Eta hori da mesu biziki argi bat pasatu behar dela urte hontan, ez dela beldurtu behar prebentzioa egitea, uh, otopalpazio hori eta guzi, zenta zinez tratamenduak obetzen dira pentsatzen dut gero tratamenduetan eta ere azken urteetan aldaketa initz eh, izan direla gaur egun aipatzen sinuan gehiago bizitzen da hala ere bai nahi bauzue egia jaiteko gu pixkat galtzen ari gira Aspalditik hemen lan egiten dut, me zain hainfite tratamendu berriak ateratzen dituztera eta mm, ikusten dugu uh, eh, oidera urte batzuk min bizi batekin eh, ebe diendeak hiltzen ziren askifite eta orain amak urte buruan eta ora hor dira ongi dira donk erraiteko zinez um, tratamenduak aintzinatzen direra initz eta gure ikus moldean ere um, ez dira bakarrik tratamenduak. Orain ospitalia eta bazter proposatzen dugu Oro korki diendeak hartzea, eta um, familiak ere bai. Zenta badakigu borroka hori ez dela erresa eri diren entzat, mengurukoak ere bai, aurrak eta guzi. Eta orduan programa bat eh, proposatu dugu, uh, eh, oidera urte bat eta erdi ospitaliana aipatzen zinuen bazinutela beste programa bat ere lehenago eman zinutena plantan. Bai, hori plantan eman dugu uh, urte untaren uh, nahi bauzu hor, uh, da um, mm, minbizia hori etortzen erarik, galetzen dugu dienderi maratoi bat egitea mezira prest, ez fisikoki, ez zaien buruan, eta egiten dute maratoi hori tratamendu eta guziekin. Eta huartzen gira, be tratamenduak finitzen direrarik, berri honak direrarik, hor biziki zaila da dien entzat, hor, Bukatu duta haien maratoiak eta hor unatuak dira, ingurukoak ere bai, hor dira, zenta horiek ez dituzte urertzen, ba, me berri dira, orain eh, segitzen dugu gure bizia, ez da hain Orduan programa hortan proposatzen ditugu ebe nola aktivitatearekin ere egiten aldugu un eh, rekondizionement egunguziko uh, gauzak egiteko. Psikologikoki be nola hortik ateratzen gira. Sozialean ere berriz lan hartzeko, haien dretsoak, lanpostu adaptatu bat izaiteko eta abar. Eta mm, proposatzen dugu ere bai emengo lankide batekin, nola um, bere mm, gorputza berriz onartzea, seksualitateri buruz ere nola egin eta hor gira horokorki eh, laguntzeko. Mila eskar maitena.